Shunga binoan biz darsimizni u yuqoridagi darslarga ishora qilgan holatda davom ettiryapmiz. Bugungi darsimizda inshaalloh mavzuni boshqacharoq bir mavzu bilan boshlaymiz. Birinchi inson uchun vojib bo'ladigan tur masala haqida va inshaalloh islom shariatidagi 3 ta asos haqida bahs yuritamiz agar vaqt shunga yetarli bo'lsa. Agar vaqtimiz inshaalloh nasib qilsa fik haqida ozgina bir bahs yuritamiz. har bir insonga zaruriy bilishligi zaruriy bo'lgan to'rt masala birinchisi ilm. Ya'ni ilm deganda biz Allohning ma'rifati va Allohning payg'ambarini ma'rifati va dini islomning ma'rifatini qasd qilamiz. Ya'ni ilm Allohni tanish Allohni payg'ambarini tanish va dini islomni tanishdir. Ikkinchi bu ilmga amal qilish. Allohni tanib, payg'ambarini tanib va dini islomni tanigandan keyin bunga amal qilish. Ahli islomlar boshqa millatdan birinchi ilm bilan farq qilishadi. Ular ilm degan narsada Allohni tanish va Allohning payg'ambarini tanish va dini islomni tanish degan narsani asosiy ilm deb tushunishmaydi. Boshqa ilmlar bunga shu asosga suyangan holatda keladi islom istilohida. Ular moddiy narsalarni bilishni tushunishadi. Moddiy narsalarni o'rganishlik islom asosida bu ayb emas, balki islom buyurgan narsa. Va islom kelgandan keyin shu butun moddiy ilmlarning rivojlanishligi dunyoga kelgan. Boshqa millatlar tarixi, mana tarix ham sodiq ustoz tarix hech qachon yolg'on so'zlamaydi tarixni bulg'ashlik mumkin emas ma'lum bir muddatda bulg'ansa ham u o'zini to'g'riligini aytib turaveradi. Islom kelgandan keyin boshqa ilmlar rivojlangan. Demak, Allohni tanish va ollohni payg'ambarini tanish, dini islomni tanish ilmning asosi bo'lmoqligi kerak. Boshqa ilmlar shu asosga qurilgandagina ilm insoniyatning manfaatiga xizmat qiladi. Bo'lmasa, insoniyat ustidagi qattiq bir vaboga aylanadi. Hozirgi tarix buning isbotlab turibdi. Inson o'zining ixtiro qilgan narsasi insonning o'ziga vahshiy hayvonlardan ham battar bir jinoyat qilib turibdi hozir. Bu ilmga amal qilish dedik. Ikkinchi bizning masalamiz. Dunyodagi hamma yo'llardan islom farq qiladi islom voqeiy ekanligi bilan ya'ni ilmga amal qilishligi bilan u ilm faqat nazariy narsa bo'lib hayoliy narsa bo'lib qolmaydi islom istilohida ilmga amal qilishlik bilan islom boshqa yo'llardan farq qiladi shuning uchun ham boshqa yo'llarningdagi ilm hech qanday bir foyda bermaydi agarki moddiy qulayliklarni vujudga keltirgan bo'lsa ham, u ma'naviy tarafdan juda qashshoq bo'lib qolaveradi. Oddiy qilib aytganimizda ilmga amal bir juda sodda bir misol keltiradigan bo'lsak, mast qiluvchi ichimlikni ichgan kishini ayanchli holatini suratga olib, buni ayanchli holatini xalqqa ko'rsatgan rassom shu rasmni olib turib, shu puliga o'zi mast qiluvchi ichimlikni yashab yuraveradi. Mana ilmga amal qilmaslik bir ilm, bir kulgili, bir masxaraomiz bir bo'lib qolgan narsaga aylanaveradi. Ana bir oddiy bir juda ham sahrocha misol qilib olsak ana. Kashandalikni masxara qilgan rassom kashandaning zararini bildiradigan bir rasmni kashandalik qilgan holatda suratini chizadi mana bu ilmga amal qilmaslik ilmni shunday bir haqir bir xor narsaga aylantirib tashlaydi shuning uchun amal qilishlik bu ilmni bilgandan keyin asosiy masala bo'lmoqligi kerak Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlar ham o'zlarining ilmiga amal qilmish qilmayotgan kishilarning ramzi bo'lib qoldi. Shuning natijasida ilmga amal qilmasligimiz natijasida biz musulmonlar boshqalarga islomning zarariga hujjat bo'lib qoldik. Chunki ular bizning amalimizdan qarab islomni bilishadilar. Bizning amalimiz islomga zid bo'lgandan keyin islom shuda deb ularni o'zi islomni zarariga musulmonlar o'zi hujjat bo'lib qolgan. Uchinchi masala bilishlik vojib bo'lgan masalalar, ixtiyoriy bo'lgan masala emas. Ilm va amal va bunga da'vat qilmoqdir. Bunga bu ilmga boshqalarni o'zi amal qilgandan keyin chaqirmoqlikdir mana bu narsa mizojiy ixtiyoriy masala bo'lmasligi kerak to'rtinchi bu ilmga ya'ni islom shariatiga islom diniga da'vat qilishlik insonni xohlagan narsalari bilan to'shalgan narsa yo'l emas bu yo'l ozor yo'li, mashaqqat yo'li. Huffatil jannatu bil makari. Jannat yoqimsiz, nafsga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Va huffatin naru shahavat. Dozaqni bo'lsa, nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Nafsingizni xohlagan narsani qilib boraversangiz, qavatni postni post ochib boraversangiz, nauzubillah dozaq o'tidan chiqib qolamiz. Nafsimiz xohlamagan narsani qilib boraversak, borib biz jannat darvozasini oldan chiqamiz. Ana bu 4-chi bilishlik zarur bo'lgan narsa ilmga da'vat qilgan vaqtimizda bizga azob yetadi. tuhmatlar, musibatlar yetadi. Xuddi payg'ambarlarga yetganga o'xshagan va u kishilarga ergashgan sahobalar va u kishilarga ergashgan o'tgan payg'ambarlarga ergashgan fidokor do'stlari tobiinlar va qiyomatgacha bo'lgan haq yo'lda barqaror bo'lgan ahli islomga shu yo'ldagi da'vat qilishligi bilan ozorlar yetadi. Chunki ular hech qaysi kishiga yollanma xizmatkor bo'lmaydi. Allohning yollanma xizmatkori bo'ladi. Haqning yollanma xizmatkori bo'ladi. U haq qiyomatgacha o'zgarmaydi. Shuning uchun 4-chi bilishlik zarur bo'lgan narsa ozorlarga sabr qilmoqlikdir. Biz bu narsani dalil bilan isbotlashlik uchun Qur'oni Karimdagi 3 ta eng qisqa sura bor, shulardan bittasi Suratul Asr. Mana bu bizga dalil bo'ladi. Val Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Hamma olamdagi inson va hammasini Alloh taolo ziyonda bo'lganligida shak shubha yo'q deyapti. Magar tur masalaning egalarigina ziyonda emas. Birinchi hozirga aytgan masalamiz allazina amanu iymon masalasi. Iymon avvalgi darsimizda, hozirgi darsimizda biz ilmda Allohni tanish, ollohni payg'ambarini tanish va dini islomni tanish dedik, bu iymondir. amanu demak, to'rtta bilishligimiz zarur bo'lgan masalaning iymon masalasi. Ikkinchisi amal dedik. Va amilus solihat. Solihat yaxshi amallarni qilgan kishilar ikkinchi sifatdagi kishilar demak ilmdan keyin amal amal solih amallarni qilish solih amal shariat solih degan amal solih agar uni tolih degan amal tolihdir solih amalni qilgan kishilar ziyonda emas va bu ilm va amaldan keyin unga da'vat qilib chaqirish dedik bil haq o'rtalarida haqni vasiyatlashgan, haqqa vasiyatga chaqirgan. Mana bu ilmga bo'lgan da'vatni o'z ichiga oladi. Va ozorlarga sabr qilish dedik 4-masala va talasu bis sabr. Bir-birlariga sabrni vasiyat qilishgan zotlar. Mana bular to'rtta masalani o'zi bilib bunga amal qilib bunga chaqirib shu yo'lda sabr qilgan kishilargina ziyondan chiqishadi bo'lmasam yer kurrasidagi odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyat inson hammasi ziyondadir mana bu narsani bilmoqligimiz kerak biz islomni o'rtacha yo'l chorak yo'l deb o'ylamasligimiz kerak islom o'zgarmas bir yaxlit bir butun narsadir Mana bu to'rtta masalani har bir musulmon kishi bilmoqligi kerak. Va shundan boshqa odamni shubhalamasdan, shubhalanmasdan bu ziyonda deb aytmoqligi kerak. imom shofiy rahmatullohi alayh aytgan ekanlar lav ma anzalallohu ala xalqihi illa hadhihi sura lakafathum agar alloh subhanahu va taolo o'zining maxluqotiga, xalqiga, insonlarga, bashariyatga shu suratul asrdan boshqa surani nozil qilmaganda shu hidoyatga kifoya qiladi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bilish bunga dalil bu masalaning vojib ekanligiga fa'lam annahu la ilaha illalloh واستغفر lil mu'minin Allohni yagona ma'bud ekanligini biling deyapti Alloh taolo. Demak, avval sig'iniladigan zot yagona deb bilmoqligimiz kerak. Takror aytamiz, Makka mushriklari Allohni inkor qilmasdi. Allohni koinoti yerni yaratuvchi ekanligini inkor qilmasdi. Allohning rizq beruvchi sifatini inkor qilmasdi. Allohni o'ldiradigan zot ekanligini inkor qilmasdi. Allohni tiriltiradigan zot ekanligini inkor qilmasdi. Allohni koinot yerni boshqaradigan zot ekanligini inkor qilmasdi. Lekin Allohning yagona ma'bud ekanligini buni inkor qilishardi. Inkor qilishligi u ham amallari bilan inkor qilardi, so'zlari bilan emas. sig'iniladigan zot yakka deb bilishardi. Lekin Alloh subhanahu va taologa ibodatda boshqa narsalarni sharik qilardi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar, shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ular bilan 23 yil muddatda kelishmadilar va shular bilan jihad qildilar. Shular bilan jihadda o'lgan kishilarni shahid dedilar va ularni o'ldirgan kishilarni g'oziy deb atadilar. shu sohada kelishmadilar. Ularning amallari Allohning yakkaligiga tan olishlari, yaratuvchi ekanligini tan olishlari, rizq beruvchi ekanligini tan olishlari, o'ldiradigan, tiriltiradigan zot ekanligini tan olishlari, koinotni yerni boshqaradigan zot ekanligini tan olishlari jannatga kirgiza olmadi. Ularni islom safiga olib kira olmadi. Shuning uchun mana bu oyatdan fa'lam annahu la ilaha illalloh biling Allohni rizq beruvchi ekanligini deyilayotgani yo'q. Iloh kalimasi arab istilohida ma'bud degani, sig'iniladigan zot yakka ekanligini biling deydi Alloh taolo. Aytganimizdek, bilim bunga amal qilishlik bilan bo'ladi. Demak, ibodatni Allohga ham qilib, boshqa narsaga ham qiladigan bo'lsak, bunda haligi to'rtta masalaning ikkinchisi yo'qoladi. Bu shu o'rinda bilib amal qilishligimiz kerak bo'lgan uch narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo bizlarni yaratdi. Bizlarga rizq berdi. bizlarni yaratib rizq berib muhmal qo'yib qo'ygani yo'q xohlaganimizni qilib yuradigan holatda qilgani yo'q balki bizlarga elchi jo'natdi odam alayhissalomdan tortib janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha elchi jo'natdi oxirgi elchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar bu kishidan keyin elchi yo'q Alloh bilan bashariyat o'rtasida payg'ambar vosita bo'luvchi elchi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi payg'ambarlar. Qiyomatgacha bo'lgan bashariyat bu kishiga ergashishligi kerak. Kim ergashsa jannatga kiradi. Kim ergashmasa do'zaxga kiradi. Bunga dalil Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا alloh subhanahu va taolo sizlarga elchi jo'natdim deyapti bu elchi shohid ya'ni guvoh bu kishining qilgan ishi aytgan so'zi haq haqqa guvoh xuddi sizdan sizlardan ilgarigi fir'avnga elchi jo'natilganga o'xshagan fir'avn elchiga itoat qilmadi va uni biz halok qildik deyapti Alloh taolo. Ikkinchi bilishlik zarur bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo o'zining ibodatida birovni sharik qilinishligiga rozi bo'lmaydi. Ya'ni bu amalni qabul qilmaydi. Xoh bu sharik qilinayotgan ulug' zot bo'lsin, xoh payg'ambar bo'lsin, xoh vahiy olib keladigan farishta bo'lsin. hech kimi Allah o'ziga ibodat qilinishligida sharik qilinishligini qabul qilmaydi. Buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Dalil va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Allohning masjidlari Alloh bilan birga hech kimga sig'inmaydi. Uchinchi bilishligimiz bo'lgan zarur bo'lgan masala kim Rasul sallallohu alayhi va sallamga itoat qilsa va Allohni vahdoniyatini tan olsa, yakkaligini tan olib, yakka ma'budligini tan olsa, unga Alloh rasuliga qarshi bo'lgan odamni do'st tutishlik mumkin emas. Iymon al-hubbu fillah va al-bughdhu fillah. Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish. <clears throat> shu o'rinda yana g'ariza masalasini takrorlab o'tamiz bizda ko'p g'arizalar bo'lganga o'xshagan adovat g'arizasi bor alloh subhanahu va taolo buni bizga o'rnatdi g'arizani takrorlashlik uchun bitta g'arizani misol keltiramiz yemoq g'arizasi bo'ladi buni bizni ta'minladi islom halol taom yeyishlik bilan halol narsani ichishlik bilan agar bu g'arizani qondirmasak harom taomni yeb harom e, ichimlikni ichishlikka bu g'ariza tashna bo'lib majbur bo'ladi. Shunga o'xshagan bizda adovat g'arizasi bor va muhabbat g'arizasi bor. Muhabbat g'arizasi bilan biz Allohni yaxshi ko'ramiz va rasulini payg'ambarlarni yaxshi ko'ramiz va payg'ambarlarga ergashgan sahobalar bularni yaxshi ko'ramiz, tobiinlarni yaxshi ko'ramiz. Xullas Allohni do'stlarini yaxshi ko'ramiz. Adovat g'arizasi bilan bizga buni ta'minlashlik uchun shaytonni yaratdi. Shaytonni yomon ko'ramiz va shaytonga ergashgan shaytonsimon odamlarni yomon ko'ramiz. Agar bu Alloh rasuliga qarshi bo'lgan kishilar deb aytamiz. Alloh rasuliga qarshi bo'lgan kishini do'st tutishligi mumkin emas. Bu 3-mas'alani bilmoqlik kerak. Qur'oni Karimdan dalil la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana va ayyadahum bi ruhin minhu Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilarni Alloh rasuliga qarshi bo'lgan odamlarni do'stcha holatda topmaysiz. agarchi Alloh rasuliga qarshi chiqqanlar ota-onalari bo'lsa ham, aka farzandlari bo'lsa ham, aka ukalari bo'lsa ham, qarindoshlari bo'lsa ham. Qalblariga Alloh iymonni kitobat qilgan kishilar mana shu zotlardir. Va o'zini tarafidan bo'lgan rahmat bilan quvvatlagan zotlar shulardir. Alloh shunday kishilarga madad beradi. Mana bu uch narsani bilishligimiz zarur bo'lgan narsa shudir. Biz shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda millati Ibrohimga ergashgan ergashganliklarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning e'lon qilishligini Alloh buyurdi. Millati Ibrohim deganda biz nimani tushunamiz? Alloh subhanahu va taoloning o'ziga dinni xolis qilishlik bilan ibodat qilishlik bu millati Ibrohimdir. Bunga bir umumiy mana dalil Alloh subhanahu va taolo shunga bizni yaratdi. Va ma xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Ibodat qilishligi nima? Ibodat qilishlik birinchi Allohni yakka ma'bud deb tan olishlikdir. Tavhid deganda ibodatda Allohni yakka deb bilish va Alloh subhanahu va taolo o'zini sifatlagan sifatlar bilan Allohni sifatlashlik va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sifatlagan sifatlar bilan sifatlash va maxluqotga o'xshashlikdan haq deb bilishlik. Alloh taolo qaytargan narsalarni buyurgan narsa tavhid ya'ni tavhid yana takror aytamiz yakka Allohni ma'bud deb tan olish va Alloh o'zini sifatlagan sifatlar bilan sifatlashlik va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sifatlagan sifatlar bilan sifatlashlik bu Alloh buyurgan narsalardir. Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi hozirgi masalaning aksi Al eng katta buyurgan narsalar shu bo'lsa, qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. Shirk nima? Shirk Allohdan boshqaga sig'inish, Allohga sig'inishlik bilan birga va ibodatda Allohga sharik isbot qilishlikdir. Alloh subhanahu va taolo mana oyatlarni juda ko'p joyda va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar. Fala taj'alu lillahi andada. Allohga shariklar qilmanglar. Biz avvalgi 3 ta bilishligimiz kerak bo'lgan narsani kengaytiramiz. Banda birinchi Allohni tanishi, dinini tanishi va payg'ambari sollallohu alayhi vasallamni tanishlik Rabb taoloni tanishlikning ma'nosi rabbing kim degan vaqtda meni va tamomiy olamni tarbiya qilgan Alloh subhanahu va taolo mening Rabbimdir. Bu Rabbim yagona ma'buddir. Men uchun boshqa sig'iniladigan zot yo'q deb tan olishlikdir. Bunga dalil mana ko'p dalillar bor. Bundan biz hammamiz bilganimiz Alhamdulillahi robbil alamin. Hamd aytish ibodat. Buni faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina. Butun olamning tarbiyat kunandasi Alloh robbil alaminga aytyapmiz. Olam deganda nimani tushunamiz? Allohdan boshqa narsani olam deymiz. Ya'ni Allohdan boshqa narsa olam bo'lsa, butun olamdagi hamma narsani tarbiya qiluvchi zot. Alloh subhanahu va taoloni tanish deb aytib o'tdik. Tanishda Allohni oyatlari, mahluqotlari bilan Allohni taniymiz. Kecha va kunduz, oftob, oy, bu osmon va yer va yerdagi tirik mavjudot va jonsiz mavjudot hammasi bilan Alloh subhanahu va taoloni taniymiz. Bu alomatlar hammasi asar muassirga dalolat qiladi. Alomat bular hammasi yagona ma'bud borligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning olamdagi oyatlari umumiy bir tanishlik mana ko'rinib turgan olam albatta bu olam o'z öz o'zidan mavjud bo'lgan emas. Dunyoda hech bir narsani o'zi mavjud bo'ladi deb biroq aytmaydi. Albatta bu ko'rinib turgan daqiq olam bir yaratuvchini borligiga va bu olam hammasi shu yaratuvchiga ning tarbiyasiga muhtoj ekanligiga va yaratuvchiganing qonuniga bo'ysunayotganligiga dalolat qiladi. Bu zot yakka sig'inilayotgan zot ekanligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun inson bu zotni yakka zotga sig'iniladigan zotga tan olmoqligi zarurdir. Ibodat ma'nosi. Demak, ma'bud yagona bo'lsa, ibodat ma'nosi nima? Ibodat nihoyatda bo'ysunish va nihoyatda muhabbat qilish. Aniqroq ibora bilan aytganimizda Alloh rasuli Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarni qilish ibodatdir. Mana bu bir sodda tarjimasi. Alloh yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amallarni qilish ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodat turlarining ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Bu juda ko'p islom, ya'ni bo'ysunish, iymon, ishonishlik, ihson, Allohni ko'rib turgandek sig'inish, duo, so'rash, xavf, tashvish bilan qo'rqish, rajo umid qilishlik, tavakkul, suyanishlik, rag'bat, moyil bo'lishlik, <clears throat> rahbat, haybatlanish, xushu, egilish, qalb bilan egilishlik. Xoshiyat, qo'rqish, avvalgi xavf, tashvish bilan qo'rqish bo'lsa, xoshiyat nihoyatda tazarru bilan qo'rqishlik. Inobat, Allohga qaytish, inobat qil, ya'ni Allohga moyil bo'lish, isti'onat, yordam so'rash, ya'ni yaxshilik ishlarga ham yordam so'rash, yomonlik ishlardan panoh istab yordam so'rash. Val isti'aza yomon ishlardan hali voqe bo'lmagan ishlardan panoh istash. Hali voqe bo'lmagan, hammasini farqini bilmoqligimiz kerak. Isti'onat yordam so'rash bo'lib yo endi bo'ladigan narsadan. <coughs> Isti'oza yomon hali bo'lmagan bo'lib qolishligini xavfida bo'lgan odam shundan panoh istashlik istig'ofa bo'lib sodir boshingizga tushgan og'ir musibatdan faryod qilib Allohdan yordam so'rash zabh biror bir hayvonni so'yish bular ibodat va nazr biror narsani nazr qilishlik bu ibodat va hokazolar bular Alloh subhanahu va taolo buyurgan ibodatlar jumlasidandir Bularni har bittasiga dalil keltiramiz. Birinchi aytdikki, ibodatda umumiy Allohni o'ziga bo'lishlik. Va qazo robbuka alla ta'budu illa Alloh subhanahu va taolo hukm qildi yagona o'ziga ibodat qilishligini. Shu ibodatlardan hozirgi aytilib o'tilgan ibodatlardan birortasini Allohdan boshqaga bo'lish bu shirk deb ataladi. Shirk Bu amalini qilgan odam mushrik va kofirdir, agarchi namoz o'qisa ham, roza tutsa ham, haj qilsa ham, o'zining musulmonman deb da'vo qilsa ham. Buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Shirk amalini hech kim ayamasligiga bundan ortiq dalil yo'qki alloh subhanahu va taolo o'zining habibiga lain ashrakta amaluk dedi agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi alloh taolo olloh bilan boshqa ma'budga ma'bud deb atab shunga sig'ingan kishilik kafir dedi va buning najot topmasligini shak shubhasiz dedi. Va man yad'u ma'allohi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu ala 'inda rabbih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun dedi. Ba'zi bir kishilar duo qilayotgan vaqtida Allohdan boshqaga duo qilayotganda biz ibodat qilayotganimizga duo qilyapmiz deyshadi. yoinki nazr qilayotgan vaqtida biz Allohdan boshqaga ibodat qilayotganimiz yo'q, nazr qilyapmiz deydi. Ba'zi narsani so'yayotgan kishilar biz xoh tavuq, xoh qo'y, xoh mol, xoh tuya. Buni so'yayotganimizda biz Allohga ibodat qilib, bu ibodat qilayotganimiz yo'q, so'yayapmiz deyshadi. Lekin shulardan bir savol qilsangiz, biz dalil keltirishdan ilgari shu so'yishlikda ibodat qilmayotgan bo'lsangiz, faqat bir hayvonni so'yayotgan bo'lsangiz, nima qilmoqchisiz shun bilan? Bir narsaga erishmoqchimisiz desa, savobga erishmoqchi bo'lganligini aytadi. Bo'lib ham savobga shunchalik savobga erishmoqchiman deydiki, shun bilan endi men o'tgan gunohlarim kafforat bo'lib, buni bu yerdagi agar qiyomatgacha yashasam ham gunoh qilsam, gunohga o'tmaydigan jannatga kalidini oladigan darajada da'vo qiladi. ibodatni ma'nosiz bo'lmasdan nima duo ibodatdir alloh subhanahu va taolo وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ربيلر aytdi deydi alloh taolo menga duo qilinglar ijobat qilaman meni ibodatimdan bosh tortganlar, ya'ni menga duo qilishlikdan bosh tortganlar yaqin kelajakda jahannamga xor bo'lib kiradi. Demak, Alloh taolo duoni ibodat deyapti. Undan tashqari sarih ibora Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki "Ad-duo Duo ibodatning mag'zidir, negizi. Bu ba'zi rivoyatlarda ad-duo Duo haqiqiy ibodatdir. Xavfni ibodatligiga, qo'rquv biz vahshiy hayvonlardan qo'rqamiz. Zolimlardan qo'rquv qalbimizga keladi. Bun bilan ibodatni boshqaga qilgan bo'lamizmi? Yo'q. Agar qo'rquv Allohning buyrug'ini tark qilishlikka sabab bo'lsa, bu ibodatni boshqaga qilgan bo'lish. Alloh subhanahu va taolo "Fala taqofuhum wa in kuntum mu'minin." Odamlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar mo'min bo'lsanglar deyapti. Demak, shariatning buyrug'ini qilishlik yo'lini to'ssa, shu to'sqin, to'sgan, to'sib agar biz shariatni buyrug'ini tashlashligimizga sabab bo'lsa, biz boshqa ibodatni boshqaga qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo "Fala taxofuhum va xofun in kuntum mu'minin" deyapti. agar ashoblar xalq ibodatini Allohni o'ziga qilishmaganlarida da'vat dini islom bu yerga kelmagan bo'lardi, birodarlar. Ular ibodatni, qo'rquv ibodatini faqat Allohga qilishdilar. Allohdangina qo'rqishdilar. Shuning uchun ular o'zlarining saflarida shahidlar bo'lishsalar ham da'vatdan to'xtashganlar yo'q. Umid ibodat. insonni da'vat yo'lidan haqiqiy islomdan to'sadigan narsa qo'rquv va hamda kuchlirog'i umiddir umid orqali qo'rquvni oldin ishlatadi din dushmani qo'rquv qo'rqitishlikni oldin ishlatadi bu foyda bermagandan keyin umidi orqali o'tadi sizni qaysi narsaga muhtoj ekanligingizni umidi men qilib beraman deydi mendan umid qil deyishlik bo'ladi umid ibodatdir فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يرجون رحمته ويخافون عذابه demak umid ibodatini yakka Allohga qilishlikka biz ma'murmiz ixtiyorli emasmiz agar bu umidni Allohdan qilsak ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz agar umid boshqacha qilsak, ibodatni boshqacha qilgan bo'lamiz. Biz ba'zi odamlardan biror narsani umid qilib, shu bilan ibodatni boshqacha qilgan bo'lamizmi degan savol tug'iladi. Agar bizning umidimiz shariat hukmini qilmasligimizga sabab bo'lsa, boshqadan umid qilishligimiz. Mana bu narsa ibodatni boshqacha qilgan bo'linadi. Ba'zi umidlar borki, odamlar shu umid bilan, martabaga chiqishlik umidi bilan, mol davlatni qo'lga keltirish umidi bilan, yoinki biror bir yordamni umidi bilan Allohning buyrug'ini tashlashadi. Mana bu ibodatni boshqacha qilish va shirk amalidir, bu bilan amal habata bo'ladi. Tavakkul ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo va alallohi tatavakkalu in kuntum mu'minin va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuh Allohgagina tavakkul qilinglar deyapti. Tavakkul sifati bo'lmasa, inson hayotda hech narsa qila olmaydi. Biror bir ishni qilishlikka Allohga suyanishlik kerak. U narsani qilishlik g'ayb birodarlar. U bo'ladimi yo bo'lmaydimi hech qaysimiz bilmaymiz. Endi buni Allohga suyanib shu ishni qilamiz. Agar tavakkul sifati bo'lmasa insonda hamma ishni qilmaydi. Masalan, bitta ilm o'qimoqchi bo'lsa, men buni egallolmayman deydi qo'rqadi tavakkul qilib Allohga tavakkul qilib harakat qilsa ilmni egallaydi biror bir safarga chiqyotsa safarda qo'rquvlar hammasi to'sib turadi qaysi bir ishni qiladigan bo'lsa dunyoda to'sib oladi unda bir yalanga chiqib o'tirish kerak bo'ladi agar uyni ichida o'tirsa tom bosib qoladi degan tashvish bilan ham u yerda o'tirmaslik kerak bo'ladi hayotda tavakkul sifati bo'lmagan odamdan o'zi uchun ham manfaat kelganmas hali biroz uchun manfaat olishlik demak biz hayotda yashashlik uchun yaxshi ishlarni qilishlik uchun biz tavakkul sifatiga muhtojmiz mana shu ibodatga muhtojmiz ho buni alloh subhanahu va taologa hali ko'rinmay turgan ishimizni ko'rinmay turgan abadiy zotga suyanib ish qilaylik yo bo'lmasam bunda mo'min bo'linadi yo bo'lmasam qandaydir foyda ham zarar ham yetkazolmaydigan bir narsaga suyanib turmish qilaylik shuning uchun din dushmanlari ollohni inkor qilganlar ham baribir bir narsaga suyanib ish qilishadi yo puliga suyanib ish qiladi ya'ni faqat shu pulni o'ziga suyanadi yoinki biror bir o'zidan balandroq martabadagi bir odamga suyanish qiladi yoinki bir kishiga suyanish qiladi har qala bir narsaga suyanishadi mabodo bir bo'lmasa biror bir mozorga bo'lsa ham bir narsa tashlab turib ish qiladi bir narsaga suyanadi ollohni inkor qilgan odamlar ham bu tavakkul g'arizasidan qochib qutulisholmaydi alloh subhanahu va taolo bu g'arizani yagona o'ziga suyanishlik bilan ta'minladi rag'bat rahbat qalbda haybat va moyillik hushi bir sinish bu narsalar hammasi ibodatdir alloh subhanahu va taolo o'zini dan haybatlangan o'ziga moyil bo'lgan o'ziga tazarru qilgan bandalarni maqtab innahum kanu yusari'una fil khayrati va yad'unana raghaban va rahaba va kanu lana khashi'in deb yana bayon qildi. Hashiyat, ya'ni tazarru bilan qo'rqish xavfdan farq qiladi. Ibodatdir. Fala va xashawni. Ulardan haybat bilan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar deydi Alloh taolo. Inobat, rujo, qaytish bir narsaga rujo qilib murojaat qilish ibodatdir. va anibu ila rabbikum va aslimu lahu. Alloh subhanahu va taolo o'zinglarni robbilarga inobat qilib, rujo qilib murojaat qilinglar deyapti. Isti'onat ibodat. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida "Izasta'anta fasta'in billah." Yordam so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan yordam so'ra. Alloh bilan yordamlan deb aytdilar mana. Isti'oza Ya'ni panoh istashlik ibodatdir. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Qul a'uzu bi robbil falaq" mana "Qul a'uzu bi robbin nas" surasini nozil qilib, Allohni yordami bilan panoh istashlikka buyurdi. Istig'ofa, faryod, ya'ni boshqa qattiq tushgan musibatdan faryod chekib Allohdan yordam so'rash. تستغيثون ربكم فاستجاب ربكم mana bu oyati bunga dalil bo'ladi. So'yish biror narsani qurbon qilish ibodatligiga dalil. Alloh subhanahu va taolo mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurib, "Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika lah." Meni namozim va nusuk, nusuk so'yishim. Ya'ni biror bir hayvonni so'yilgan qurbonlikni nusuk deydi. Nusuk ya'ni so'yishim, hayotim va mamotim shariki yo'q bo'lgan Rabbul alaminda o'ziga xos deb ayting. Va bizalika umirtu ala avvalul muslimin. Faqat shungagina buyurilganman, men musulmonlarning birinchisiman shu hukmga taslim bo'luvchilarni deb ayting deb Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda La'anallohu man zabaha li g'ayrillah. Allohdan boshqaga atab so'yganni ya Allohning la'nati bo'lsin deb la'nat e'lon qildilar. Mana Allohdan boshqaga so'yayotganlar pul topib, mehnat qilib Allohning la'natini sotib olishadilar. Nazr ibodatdir. Yufuna bin nazri va yahobuna sharruhu mustatira. Alloh subhanahu va taolo nazrga vafo qilganlarni o'zi maqtadi. Bu uchta bilishligimiz kerak bo'lgan asosning birinchisi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning ma'rifati. Ikkinchi asos din islomni bilish. Din islomni ma'rifati Alloh subhanahu va taologa taslim bo'lish, itoat bilan bo'ysunishlik va shirkdan va ahli shirkdan bezor bo'lishlikdir. islom dinining martabalari islom va iymon va ihsondir. Islom rukunlari 5 ta bo'lib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh namozni barpo qilish, ikkinchisi zakotni berish va Ramazon oyida roza tutishlik va Baytullohni haj qilishlik. 5 ta asos. La ilaha illalloh shahodati Alloh subhanahu va taoloning yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berish. Bu dini islomning ma'nosi bu yerda bilishlik bilan guvohlik ma'nosini bilmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahadatu alla ilaha illalloh yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berish deyaptilar. Bir odam guvohligi bu narsa tili bilan va amali bilan bo'ladi. qilayotgan ishi uning nima ekanligiga guvoh bo'ladi demak sig'inilayotgan zot uning amalidan va tilidan bilinib turishi kerakki yagona ma'bud ekanligi shuning uchun buni bilish demayaptilar islom nima deganlarda shahodatu guvohlik berish deyaptilar muhammadu rasululloh shahodati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olloh tarafidan elchilar Alloh subhanahu va taolo u kishini rasul nabiy qilib jo'natdi. Muhammad alayhisalomni payg'ambar ekanligini bilishma shahodat guvohlik berish, takror aytamiz, guvohlik berish bunga diqqat bermoqligimiz kerak. Buyurilgan narsalarga itoat qilish, xabar bergan narsalarini tasdiqlash, ya'ni buyurgan narsalari qiladigan amal bo'lsa, bunga itoat qilish va xabar bo'lsa tasdiqlash va u kishi qaytargan narsalardan chetlanish va Allohga bu kishi tuzib bergan yo'l asosidagina ibodat qilishlikdir. Allohga ibodat qiladigan yahudlar ibodat qiladi. Nasorolar ibodat qiladi. Majuslar hammasi ibodat qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tuzib bergan yo'l bilan ibodat qilish musulmonlarning sifatidir. xohlagan xohishi bilan yoinki birov tuzib bergan yo'l bilan yoinki ho oh, dinsizlar tuzib bergan yo'llar bilan ho dindorman degan odamlar tuzib bergan yo'llar bilan ibodat qilish va yoki ho oh, dinsizlar tuzib bergan yo'llar bilan ho dindorman degan odamlar tuzib bergan yo'llar bilan ibodat qilish rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ollohni elchisi deb guvohlik berishlikka ziddir bu kim yagona ma'bud ekanligiga Allohni va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Allohni elchisi ekanligiga guvohlik bersa jannatga kiradi degan ma'noni shunday tushunsak hech qiynalmaymiz birodarlar. Namoz, zakot Alloh subhanahu va taolo mana وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Mana bu oyatdan biz namoz, zakotning, islomning 5 ta ruknini ikkitasi ekanligini bilamiz. Roza Roza Alloh subhanahu va taolo mana farz qildi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun" oyati bilan Ramazoni sharif bizga farz qilindi. Hajni dalili: "Valillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila va man kafara fa innalloha ghaniyyun 'anil 'alamin." Bu islom. Iymon nima? Iymon deganda biz iymonning tarmoqlarini tushunamiz. Iymon bir daraxt bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida shu mazmunni aytdilarki, 70 tadan ko'p iymon daraxtining shoxchasi bor, eng oliysi la ilaha illalloh va uning eng kichkina shoxchasi imatatul aza anit Ba'zi rivoyatlarda imaqatul aza an tariqil muslimin. At-tariq bilan kelganligi o'zi kifoya qiladi. Musulmonlarning yo'lidan musulmonlarga ozor beradigan narsani yo'qotishlik iymonning eng kichkina shoxchasidir. Islom o'zini musulmonlarning yo'lini tozalashlikda alohida hay'atlar qurishlikka hojat tushmadi. Biror bir muassasalar qurishlikka hojat tushmadi. hozirgi vaqtdagi madaniyatni da'vo qilgan toifalar o'zlarining muassasalari bilan faxrlanayotganlardaqa faxrlanadigan muassasalarga hojat tushmadi mo'min kishilar o'zlarining iymon daraxtlarining eng kichkina shoxchasini vujudga keltirishlik uchun musulmonlarni yo'lidan musulmonlarga ozor beradigan narsani yo'qotishyaptilar lekin iymonga hozirgi mo'minlarga ham boshqa kofirlarni ta'siri o'tganligi natijasida bizdagi mana bu sifatlar yo'qolib qoldi birodarlar iymon rukunlari oltita ollohga iymon keltirish farishtalariga kitoblariga payg'ambarlariga va qiyomat kuniga va qadariga yaxshilik yomonlik ollohni qadari bilan ekanligiga iymon keltirishlikdir ikkinchi martaba ya'ni islom, iymon, ihson dedik. Ihson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana anta'budalloha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka deb ehsonni tushuntirdilar. Allohni ko'rib turgandek sig'inmoqliging, agar Allohni ko'rib turibdi, Allohni ko'rib turgandek sig'inishlikka senda quvvat yetishmasa, ruhiy quvvat Alloh meni ko'rib turibdi degandek sig'inmoqliging ehson dedilar buni. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun deb muhsinlar bilan birga ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Bu dinning hozirgi mana 3 ta martabasini aytib o'tdik. Din islomni Shunga hadis, mashhur hadis mana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda, "Baynama nahnu julusun 'inda nabiy sallallohu alayhi va sallam", payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldlarida o'tirgan edik, "Iztala'a alayna rajulun shadidul shadidu bayadu siyab" kiyimlari nihoyatda oppoq bo'lgan bir kishi ko'rindi. Sochi nihoyatda qora. Bu kishida safarning alomati ko'rinmasdi. Ya'ni uzoq safardan kelgan odamga o'xshamasdi, chunki safardan kelgan kishining libosi bir sal chang-to'zon bo'ladi. Bu kishida unaqa narsa yo'q edi. Lekin bu kishini birov tanamasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga o'tirdilarda va tizzalarini tizzalariga suyab va kaftlarini u kishining sonlariga qo'ydida, qo'ydilarda, "Ya Muhammad, axbirni anil islom, islom nimaligini aytib bering" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nazirga Allohni yagona ma'bud ekanligiga guvohlik berishligingiz, Muhammad alayhisalomning Allohni elchisi ekanligiga guvohlik berishligingiz, namozni barpo qilishligingiz, zakotni o'tashligingiz, Ramazon oyida roza tutishligingiz, Baytullohni haj qilishligingiz deb 5 ta rukunni aytdik. Allohga iymon keltirish, Allohni yagona ma'bud deb tan olishlik bilan Muhammad alayhisalomni Allohni elchisi deyishlik bitta narsa. Shunda qodir bo'lsangiz Baytullohni haj qilish dedilar. Sadaqda to'g'ri aytdingiz deb qo'ydilar. Biz so'rab to'g'ri aytdingiz degan so'zga ajablandik. Iymon nima ayting dedilar. Bunda Allohga iymon keltirmoqligingiz farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlarga va qiyomat kuniga va qadarning yaxshilik yomonligiga iymon keltirmoqligingiz dedi. Shunda ihson nima aytib bering dedilar. ka ka'annaka tarahu, ya'ni Allohga ko'rib turganingizdek e, sig'inmoqligingiz agar ko'rib turganligini tasavvur olmasangiz, ko'rib turibdi deb, Alloh meni ko'rib turibdi deb ibodat qilishligingiz. Qiyomatdan xabar bering deganda bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'raluvchi so'rovchidan olimroq emas dedilar. Shunda qiyomatni belgilarini aytib bering deganlarda antalidal amatu rabbataha cho'rilar o'zining sayyidasini tug'ishligi qiyomatni belgisi dedilar. Buni tafsirida ba'zi fikrlar bor. Bu yerda hozir ma'qulroq qilib aytsak, bittasini aytamiz. Cho'rilar o'zining sayyidasini hojasini tug'ilgan vaqtida qiyomatni belgilari paydo bo'ladi dedilar. Ya'ni farzandlar o'zining e, onalar, ota-onalar farzandlarining xizmatkoriga aylanib qoladi degan ma'noni berishganlar. Hozirgi vaqt shunday deb atasak, ko'p ba'zilar albatta mustasno ko'p oilalarga nisbatan shunday desak xato qilmagan bo'lsak kerak. Ota-onalar o'zlarining farzandlarining xizmatkori bo'lib qolgan birodarlar. Ya'ni ko'ri o'zining hojatini tuqqan degan ma'nodir. Va antaral hufatal uratal ulat ala ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Yalang'oq, yalang'och kambag'allarni, ya'ni biz yalang'oyoq deb aytamiz, qo'ylarni boqib yurgan cho'ponlarni katta binolarda faxrlanib o'tirganligini ko'rsangiz, qiyomatning belgisini kuting deysiz. Qaysi bir chekalarga dunyoni shunday cheka joylarga borsangiz, faxrlanib o'tirganligini, bu binoni xohlaganda qurib o'tirishlikni islom uni gunoh degan emas, lekin hayotini faxrini shunga qurib qo'ygan odamlarni qiyomatning belgisi bo'layotgan alomat deyilgan. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ayting odamlarga Allohning fazli ilm amal taqvo bilan va Allohning rahmati bilan shun bilangina xursand bo'lishsin bu ular to'plagan narsadan yaxshiroq deyapti Alloh taolo demak biz faxrlanamiz quvonamiz nima bilan Allohni fazli bilan rahmati bilan Lekin faqat binoni o'zi bilan faxrlanib o'tirishlik bu narsa shu hayotini faxrini shunga suyab qo'yishlik bu insoniyatni zalolat yo'liga chiqarib tashlaydi birodarlar. Shunda bu kishi ketdilar, ozgina turdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey Umar, bilasizmi bu so'ragan odam kimligini? Alloh Rasuli biluvchiroq dedik. Bu kishi Jibril alayhissalom sizlarga diniylarni ishini ta'lim berishlik uchun keldi. Keldilar dedilar. Ya'ni 3 ta narsa qaysi? Islom, iymon, ihson Demak, dinni ishi, dini islom deganda biz islom, iymon, ihsonni tushunmoqimiz kerak. Mana bu bizi dinimizni ta'limi uchun Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga savol-javob tariqasida keldilar Allohning buyrug'i bilan. Bu ikkinchi asos. Uchinchi asosimiz Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanish. Bu kishi Muhammad ibn abdulloh ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bu o'zlari Ismoil alayhissalomning avlodlaridan muttafaqun alayh nasablari Adnonga boradi. Ismoil alayhissalomga borishlarida nasablarni shak shubha yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning umrlari 63 ta bo'lganligini, 40 yoshlari payg'ambarlikdan ilgarigi yoshlari va 23 yil vaqtlarda nabiy va rasul bo'ldilar. Bu Iqro nozil bo'lganda nabiy bo'ldilar, Muddassir surasi nozil bo'lganda rasul bo'ldilar. Mana bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqidagi bilgan ma'lumotlar qisqachasi shuncha miqdorda bo'lmoqligi kerak. Alloh taolo u kishini shirkdan ogohlantirish va tavhidga da'vat qilishlik bilan Alloh jo'natdi. Qur'oni Karimda mana Muddassir surasida ya ayyuhal Turing o'rningizdan odamlarni ogohlantiring dedi Alloh taolo. O'ralib olgan edilar qo'rqqanlaridan وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbingizni faqat ulug'ling. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ Libosingizni pok qiling. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Butdan voz keching. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ وَلِرَبِّكَ Siz ko'p sinagan holatda odamlarga marhamat qiling. Ya'ni bergan narsangizni ko'p deb marhamat qiling. Bergan narsani doim banda oz deb bilmoqligi kerak. Rabbingizni yo'lida sabr qiling. Odamlar moli yo'lida sabr qiladi. Shu pulini olsam bo'ldi deb hamma xorlikni ko'tarib sabr qiladi. Odamlar biror bir ozgina yer olib imorat qilsam shu deb turib shuni yo'lida sabr qiladi. Odamlar har xil narsalar yo'lida sabr qiladi. Odamlar xorlik yo'lida ham sabr qilishadi. Alloh subhanahu va taolo sabr qiling, ammo vali robbika fasabir. Rabbingizni buyrug'i yo'lidagina sabr qiling deyapti Alloh taolo. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu sifatlarini bilmoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanish shunday bo'lmoqligi kerak bu kishi o'n yil butlardan voz kechishlikka da'vat qildilar makka muhitida osmonga merosga ko'tarildilar besh vaqt namoz farz qilindi shu kechada madinaga hijrat qilishlikka ma'mur bo'ldilar madinaga hijrat qildilar Hijrat bu aslida shirk diyoridan islom diyoriga hijrat edi u. Chuqur joyga to'xtalib o'tishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tashlab ketishlikka hech qaysilari rozi emas edi. Ular hamma narsalardan voz kechanlardi, ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yonidan bu kishiga bir ozor yetib qolishligini o'ylab tashlab ketisha olmasdilar. Ammo ularning Rasulini buyrug'i qalblarga shunday o'rnaganmizki ollohni buyrug'i shunday o'rnaganmizki hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'iz qolib hijrat qilinglar madinaga degan buyruqlarini o'zlarining jasadlaridan ham afzal ko'rishdilar buyruqni ijro qilishlik uchun abudiy ya'ni deb tushunmoqligimiz kerak faqat ollohni buyrug'i rasulini buyrug'i bilan hijrat qilib ketishdilar bo'lmasam u kishini tashlab ketishmasdilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat uyida 10 yildan mana ko'proq muddat turdilar. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketdilar. Dinlari boqiy, dunyoda qaysi yaxshilik bo'lsa, millatni shu yaxshilikka yo'lladilar. Qaysi yomonlik bo'lsa, bu yomonlikdan ogohlantirdilar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni yo'llagan eng katta yaxshilik tavhiddir yakka Allohni ma'bud deb ibodatni faqat Allohga qilishlikdir u kishi ogohlantirgan yomonlikning eng kattasi shirkdir alloh subhanahu va taolo muhammad alayhissalomni bir qabilaga yo bir toifa odamlarga yo bir asrda yashagan bashariyatga jo'natganlari yo'q balki qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning hamma millatga jo'natdi. Islom istilohida o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman va hokazo boshqa mil atagan millatlar yo'q. Islom istilohida ikkita millat bor. Islom millati va kufr millati. Islom millati hozirgi qavmiya har toifa odamlardan islomning e'tiqodini qabul qilib, islomga amal qilgan kishilar islom millatini safiga kirib, agarki rangi, uning qoni va millati qanday bo'lishligidan qat'iy nazar, qaysi tanli bo'lishligidan qat'iy nazar jannatga daxil bo'ladi. Ammo islomning e'tiqodini qabul qilmasdan va islomning buyruqlarini bajarmasdan kim bo'lishligidan qat'i nazar, qanday ulug'zodaning farzandi bo'lishligidan qat'i nazar, islomni hukmini qilmasa, islom e'tiqodini qabul qilmasa, do'zaxga kiradi. Agarchi u o'zbek bo'lsa ham, u balki bu u arab bo'lsa ham. Shunday bilmoqligimiz kerak. Qi'ati islomiyani Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vositasi bilan bizga tushirdi. faqat insonni o'ziga emas, balki jin toifasiga ham u kishi payg'ambardir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan dini islomni komil qildi. Endi biror narsa qo'shishlikka hojat qo'ymadi. Bir kishi yaxshi niyat bilan dini islomga bir narsani qo'shishligi bilan din islomdan bir narsani olib tashlashligini farqi yo'q, ikkovi ham gunoh, zalolatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al islam dina" oyatini nozil qildi. Bugun dininglarni sizlarga komil qilib berdim. Ne'matimni tamomiga yetkazdim, komil qildim deyapti. Shuning uchun biror bir kishining hech qanday haqqi yo'q kim bo'lishligidan qat'i nazar dini islomga bir narsani qo'shishlikka. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot topganlar. u kishini dinlari boqiydir. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Alloh subhanahu va taolo hamma payg'ambarlarni o'lganiga o'xshagan siz ham o'lajaksiz deb Alloh taolo tirikliklarda xabar berdi. Biz din islomda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olib kelgan xabarlarni hammasini tasdiq qilamiz. rasul sollallohu alayhi vasallam bergan narsani ushlanglar qaytargan narsadan qaytinglar deymiz biz shariati islomiyani qabul qilganda biz aqlimizga muvofiq bo'lishligi tarafi bilan qabul qilmaymiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarafidan kelgan hukmni din ishidagi hukmni so'zsiz qabul qilamiz mana bu muhammadu rasululloh deb iymonimizning shahodatini isboti bo'ladi agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin qaysi bir da'vogir payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'lsa buni biz kazzob deb bilamiz shar'an butun imomlarni hukmida buni qatli lozim bo'ladi so'zsiz ulamolar hammasi ittifoq qilib fatvo berishganki payg'ambarlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin da'vo qilgan har qanday kishi uning jazosi qatl deyiladi Biz dini islomning asoslaridan avvaldagi 4 ta masalani qisqartiribroq aytdik va dindagi 3 ta asosiyni bayonini alhamdulillah bir qisqacha qilgan bo'ldik. Bu hozirgi aytilingan dars birodarlar. Dini islomdagi bilishlik zaruriy bo'lgan masaladir. Buni hech qachon buni bilmaslik bilan bilishlik o'rtasida ixtiyorlik bo'lishlik mumkin emasdir, birodarlar. Shuning uchun hozirgi darsimizni bir qadriga yetmoqlik kerakki, bu darsni ko'p takrorlab, har bir kishi o'zini o'zida shahodat ya'ni guvohlik bermoqligi kerakki, mana bu hukmlarni qalbiga jo qilib, bunga amal qilmoqlik kerak. Boshqa millatlar bilan ahli islomlarning o'rtasidagi ilmni farqi, ilmga ahli islom amal qilishlik bilan farq qiladi. boshqalar amal qilmaslik bilan ular ajralib turadi. Va shunga o'xshagan musulmonlar ibodatda Allohning rasuli tuzib bergan yo'l bilan ibodat qilishlik bilan yahud, nasora va boshqalardan farq qilib turadi. Bo'lmasa mutlaq ibodat qilishlik bilan farq qilmaydi birodarlar. Ibodatni hamma millatlar qiladi, lekin ular yakka Allohga qilmaydi. Ahli islomlar bo'lsa, yakka Allohga ibodat qiladi va Allohning rasuli tuzib bergan yo'l bilan ibodat qiladi. Mana bu ibodatning tub ma'nosidir. Alloh subhanahu va taolo darsimizni qalbimizga joy qilishlik qilsin. Allohning irodasi bilan qarz oluvchi ham, qarz beruvchi ham olamdan o'tgan. O'rtada qarz o'sha qarz qolgan. Ya'ni qarz shunday qolib ketgan. Qarzdorda farzandlari bor. Haqdorning esa hech kimi yo'q. Ya'ni qarz oluvchini farzandlari bor deb tushunyapman men bu yozuvdan. Haqdorni, ya'ni qarz beruvchini hech kimi yo'q. Farzandlari ham yo'q, qarindoshi qarzdoning tarixi. Endi shu qarz oluvchini qarz oluvchini farzandlari nima qilish kerak deb so'rayaptilar. Qarzdorni qarz beruvchini hech kimi bo'lmasa, ya'ni bu topilishligicha qiyin bo'lsa kerak birodarlar. Hech kimi yo'q deganda farzandi bo'lmasanglar, hech kimi yo'q deyilmaydi. Aka ukasini ham surishtirish kerak. Opa singlisini ham surishtirish kerak. Uning amakisi va hokazo boshqa qarindoshlarini, nasab qarindoshlarini surishtirish kerak. Mabodo shu qarz beruvchini hech kimi yo'q deylik, shunda bu mol musulmonlarning moli bo'lib, baytul molga beriladi bu narsani. Tushunarlimi? Shuning aksi ham qarz oluvchi odamni hech kim yo'q. Buni aksini aytaylik. Endi u qarz beruvchini hamma yo'q, hamma odam boru, qarz olib ketgan odamda hech kimi qolmagan, moli ham qolmagan. Biror bir narsasi qolmagan bo'lsa, unda ham bu qarzni musulmonlar baytul moli to'laydi. Qoida zarar baytul molga bo'ladi. Merosda ham shunday bo'ladi. Bir kishini moli qolgan bo'lsa, meros qolsa merosxo'r qolmadi. Shunda bu musulmonlar baytul moliga beriladi bu narsa. Qarzdor odam qarzidan qutulishligi uchun mana shunday qilmoqligi kerak. Ana baytul moli qayerda bo'ladi? Uni unvonini biz bilib olsak degan gap bo'ladi. Musulmonlarni o'zlarining hukmlari bo'lmagandan keyin albatta ularning baytul moli ham bo'lmaydi. Bu ma'lum bir ulamolardan bo'lgan shuroda topshirilsa, meni vallohu alam fikrim bu. Agar xato bo'lsa o'zimdan, to'g'ri bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning tarafidan musulmonlarning bir ishonarlik ahli ilmlari bilan maslahat qilib guvohlar tariqasida shu molni men beryapman deydi mabodo sizlarning nasab qarindoshlari chiqib qolsa sizlar to'laysizlar degan shart bilan bersa o'zini fuqarolarga kerakli o'rinlarga sarf qilinsa bo'laveradi tahiy man adda zaka va qara dayfa va a'ta naiba shuh bu baxillikning umumiyroq so'zi Baxillik faqat molga bo'lgan baxillikdir. Bir odam molini bermasa, buni baxil deymiz. Ammo bir odam ilmini ham bermasa, molini ham bermasa, kuch-quvvati bilan ham uni sarf qilmasa, yoinki o'zidagi Allohning bergan ko'zini, qulog'ini, bu narsalarni hammasida Alloh yo'lida sarf qilishidan ayasa, shu odamni shahih deyiladi ya'ni baxilningdan ko'ra onroq ma'no bu shu shuhdan qutulishlik uchun nima qilish kerak inson demak kim o'zining shuh baxilligidan qutulsa haqiqiy najot topgan kishilar shu deyapti alloh taolo ikki joyda alloh taolo shuni yod qilgan hadis sharifda mana bayon qilinyaptiki shuh haqiqiy baxillikdan tamoman qutulib ketgan bo'ladi zakot bergan odam uchta sifatga ega bo'lishi kerak zakot bersa va mehmon kelsa ziyofat qilsa mehmonni ziyofat degani yedirib qo'yishlar emas mehmon xohlagan taomni qilib berish mehmonni ziyofat qilish bo'ladi siz bir ovqatingizni berish u yedirish bo'ladi shuning uchun qur'oni karimda miskin kambag'allarni kalimasida ziyofat qilsa deb kelmaydi yedirsa deydi nimani topsa yedirib qo'ysa ammo doif mehmonchi mehmonni qaro unda qiro Arab tilida mehmonni xohishi. Mehmon ko'p choy ichadimi, ta'mli choy ichadimi, suyuq ovqat yeydimi, shuni so'rab, shuni aytganini qilib berishlikni qiyrodi Bu o'ziga yarasha ozgina mashaqqati bor. Bir narsani olib chiqishlik bilan mehmon talab qilgan narsani qondirishlik buni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shu qiro sifati topilmaguncha qalbidagi tamomiy baxillikdan qutulmaydi odam. Bitta hadisni hozir o'zimizni voqeimizda izohlashlik kerak. Uchinchi noiba. Ya'ni bu noiba har xil musibat emas. Musibatda qo'lidan kelgancha bir narsa marhamat qila Mana bu narsa uchinchi sifat topilganda inson tamomiy baxillikdan qutuladi. Shuning uchun har bittamiz qalbimizda bir boshim bir kishini bir mo'min kishini boshiga bir musibat yetganda shu bilgan birodarlar qo'lidan kelgan u nima olishligidan qat'iy nazar moli bor odam moli bilan kuchi bor odam kuchi bilan yoki bir so'zi bilan yoki qodir bo'lmagan odam hamdard bo'lib duo qilib turishlik bilan yordam qilolishligimiz kerak nodonliki shu qalbimizdagi shuh yo'qotib tashlamoqchi bo'lsak va shundan biz kim saqlansa najot topadi deyapti alloh taolo men bu so'zni aytishimdan sizlarga bir yo ustalik yo boshqa narsa qilmoqchi emasman. Biz shu yerda bir birodarimizni boshiga musibat tushgan. U musibat shu Mashratjon aka degan bir akamizni uylari kuyib ketgan. Shu kishini o'zim shuni hozir e'lon qilib aytishligim shuki, har bittamizga shu bitta dars bo'lsin. Shu narsa Biz shu yerga o'zim borib, mana ba'zi birodarlar borib ko'rgan, inshaalloh unchalik katta yordamga ham muhtoj emas. Inshaalloh uni biz beramiz o'zimiz. Mabodo bir kishi yordam bermasa ham buni qilib beramiz. Lekin shu narsa shoh qalbdagi shohdan qutulishlik uchun shu bir marta bo'lsa ham odam o'zini hamdardligini bildirib qo'yolishlik kerak. O'zidagi o'zi uchun. Bu birov u Mashrabjon aka yo boshqa uchun emas, birodarlar. Shuning uchun u qariyalar duo qilishlik bilan ba'zi borolmaganlar uyda Alloh subhanahu va taologa duo qilib shularga bir madad bergin degan narsani qalbimizda bir ko'rsata kerak. Bu faqat bu kishi uchun emas. Bu hayot bu birodarlar, oxirat emas. Buni qanday voqealar insonni boshlab bo'ladi, Alloh o'zi biladi. Lekin hozirgi vaziyat manaqa vaziyatda qish faslida bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo u kishiga ajr bersin va undan ham yaxshiroq bir mukofot bersin. Allohumma ajurni fi musibati va xuluf khayran min deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim bergan ekan. Shuning uchun shu darsimizda men o'zim shundan foydalanib, bir ozginadan bir o'zimiz shu yerda qodir bo'lganlar. Shu yerda masjidimizda shu hadisni tatbiqi uchun qo'limizdan kelgancha bir shu kishiga yordam qilsak, masjidda shu mahallani bir ikkita vakillari bor, shu kishiga ber shuni qilib, ertaga shu narsani shunday bir harakat qilib qo'ysak. Ne ba'zi bir usta birodarlarimiz, ulardan biz yordam so'ramaymiz. Shu faqat boshqa yerda qilayotgan ishini bizga shu maslahat bilan yordam berishsaki, shu mana inshaalloh pulini bersangda shu kishini uyiga boshqa yerga xizmatini shu yerga ko'chirsa o'zini yordami shu bo'lsa ba'zi bir unaqa ko'p ish ham hojati yo'q ekan uyga shuning uchun hozirgi hadisni tadbiqini shu yerda qilib men mana shu yerda bir ozgina shu yerda bir pul to'plasak shuni deyman o'zinglarga ma'qul bo'lsa agar sizlarni o'zi qodir bo'lganlarga boshqa bir odamlarni biz majbur qilmaymiz alloh subhanahu va taolo shu kishiga o'zi sabr bersin alloh taolo shu uyini avvalgidan ham yaxshiroq qilib tiklab berishini alloh nasib qilsin